bizdə bazarda olur da. Məsələn, bizdə elektroqadan alır. Deyir ki, mənim evim lazım. Aparım o dükana məsələn. Deyirəm ki, səhəb yedim bu işi, ya, yəni mən oradan nəsə bir. Belə bir şey var ya. Yəni. Əgər aruzu, aruzu əvvəzinə qədər dəllallıq şey, danışığı varsa, problem yoxdur. Bu şərtlə ki, əgər o insan sənə görə onun qiymətini qaldırmayacaqsa. Qiymət qaldırmayacaqsa. Qiymət qaldıracaqsa haramdır. Belə yox, olur ki, istəyirəm bir dənə tanış klient gəlmişdi, xaladan nə yaz çatdı. Deyir ki, mənim mebel də lazımdır, pulunu mebel. Bu cahildi, amma belə yaxşı adamlardı. Allah hidayət etsin. Başa göndərdi ora. Eyni sual da, nə fərq nəsə var ki. Professor yəni, adın sən xaldiniz ala çəkdi. Sualı mən başa düşürəm. Hə. Mən də ticarətdəyim də. Amma orada fərq o qiymət qaldırırsa haramdır. Qaldırmırsa problem yoxdur. Biz ona yəni, heç bir maraq güdmədən elə deyirik. Gəldi ki, biz sizə pul verir. Yox, problem yoxdur. Lan marağımı güdməyəm, marağımı güdərəm. Niyə güdmürəm ki? Problem yoxdur. Orada iyi bir şey yoxdur. Hamı bazıları üçün pul qazanmadır. Sən e, kartda oynamağa gelmirsən ki orada. Proz orada problem nədir şəriətlə? Sən get, bəzi cahil e, adamlar nətər eləyir? Gəl deyir ki, sabah yarıma adam gətirəcəm. Nə qiymətə versən, ver aldıracam onu. O haramdır əlbəttə ki. Amma bir də var ki, usta deyir, deyir ki, əxi, yanıma klient gətirəcəm. Olsan da sən də satsan da, hə, biraz xeyirdən qoş, problem deyil. Kim o öz xeyrimdən sənə verin, problem yoxdur. Yəni kim atacaqdan qardaş? Klient gedir 12 manat satacaq. Danışılıb var da, yəni danışılıb. Heç nə problem yoxdur orada. İstəyir əvvəlcən danışsın da problem. Qiymət qaldırmaq olmaz. Yendirmək olar. Qiymət yendirmək əlbəttə ki olar. Benim problem deyil.